wanda Ruqayya Ahmed ne da jama'a ma'ara ta rubuta a shirin da ya zo kashin wannan mun tsaya ne inda Maryam washe gari da ta tashi da safe duk illahirin jikinta a sanye yake sosai ba don komai ba sai dan tsananin tunani da ta tsinci kanta a ciki na tafiyar Habib komai sai ta ya mata a ranta ba ta sha'awar komai wannan ranan nan haka ta yi shi sukuku ranan litinin ma da suka ce makaranta duk sai ta ci makarantar ta take mata aranta ta ci gaba ɗaya ta gundure ta dan ganin babu hadis a cikin ta dan duk inda ta ga taron malamai sai ta ga kamar za ta gaishe a cikin su ko kuma ta zauna a kofar barandar su ta wa barandar ɗan aji shida ido inda yafi yawan tsayawa a wajen tunanin Habib ya zame mata wani irin abu mai wahala a cikin zuciyarta bata taɓa haɗuwa da abin da ya makale mata a zuciya irin son Habib ba tana iya bakin kokarinta akan tunanin nashi na ganin bata shiga wani hali ba to amma dai ta san sai addu'a dan ita ka ce ta san take ni a hankali a hankali abubuwan da suka fara komowa daidai saboda yawan addu'a da take yi ta ci gaba da karatunta yanzu sai shiga aji shida a sakandare sannan zuwa makarantar islamiyya babu fashi saudatu tana zo musu lokaci lokaci ita ma Maryam din takan je gidan su Saudatun wani lokacin duk sanda ta je gidan gani take yi tamkar za ta ga Habib ta dinga kallon sashin sa kenan har ta fito daga gidan idan ku ta fito har ta bar gidan Saudatu har ta bar gidan Saudatu tana aji biyu a jami'ar Bayar a nan Kano daidai suke da Jamila da Sahara su ma yanzu a aji biyu suke a jami'ar Abuja duk lokacin da Saudatu za ta zo gidan su Maryam haka za ka ganta da kaya niki-niki ta kance in ji Habib ne ita ma Saudatun haka take faɗa wa Maryam Habib ya tafi ƙasar Girka amma ba zai daɗe ba baban shi ne ya matsa masa ya karatu sosai zai yi na shekara guda ya so ya zo ku sallama to amma abin ya so a ƙurarren lokaci ya ce dan Allah a baku haƙuri ke da gwaggo kuma an faɗa miki ki ci gaba da mai da hankali akan karatu tare kuma da riƙe alƙawarin da kika yi masa na karatu Maryam ta ji wani iri a ranta ku daɗi dan yanzu ne take ƙara tabbatarwar Hadib ba tsaranta bane ya fi ƙarfinta duk da haka ta masa addu'a tare da fatan alkhairi koda ta faɗawa wa agogon ita ma addu'a take masa tare da fatan gamawa lafiya ta ci gaba ɗaya abubuwan sun ƙara takule mata san Habib yana ƙara mannuwa a cikin zuciyarta haka nan dai ta ƙara dagewa da karatu saboda ba ta son ta kunyata a watan Habib ta san idan ta zauna wasa ba sai ta haɗi ba wata rana ta je gidan su Saudatu bayan sun gaisa mami ta shiga wajen Saudatin a cikin ɗakin ta suna cikin hira ne Saudatin take faɗa mata an maida baban su aiki Abuja tana ganin ba za su wuce ƙarshen wannan watan ba za su koma ita ma za a yi mata transfer zuwa jami'ar Abuja za su haɗu da su Sahara a gaskiya Maryam ta shiga damuwa sosai da dare bata nuna a gaban Saudatin ba to amma fara ta dawo gida duk sai ta rasa sukuni wato inda take dan samun labarin Habib din ma tana jin dadi yanzu shi shikenan Allah kuma kaɗai ya san inda za ta dinga jin labarin Habib gashi da ya tafi bai sake zuwa Kano ba Daktare ta san baya ƙasar. amma kullum gani take tamkar zai zo ya gansu ita da goggo ko bayan tafiyar su Saudatu haka nan ta ci gaba da tunanin Hadis din duk da Saudatu ta yi mata alƙawarin duk lokacin da suka shigo Kano za ta neme ta to amma dai ai ba kamar suna gari ɗaya ba unguwa ɗaya da duk lokacin da ta ci tana son cin labarin Hadis za ta ce ta ci nan suka fara rubuta jarabawar ta gama sakandare Maryam ta sake zage damtse wajen ganin ta yi karatu sosai yau da yadda za ta ci ta yadda idan Habib ya gani sai ci daɗi idan abubuwa suka shige mata duhu takan yi kewar Habib dan ta san da yana nan da ba haka ba idan da za ta tambaye shi abu ta ce ba ta gane ba to kuwa ba zai kyale ta ba sai ya tabbatar ya koyar da ita ta gane yadda ita ma za ta iya koya wani bayan gama makarantar su aka fara magana aurar da hadisi yayar su yar adda ta biyu kenan a lokacin ta gama diploma ɗinta sai dai auren nata ya so da rikici don kuwa hadisi akwai wanda take so wani Anas kuma tun tana sakandare suke tare yanzu ma'aikaci ne a hukumar bada ruwa ta jihar Kano wato wata board Hadiza na matuƙar son Anas fiye da tunanin mutum hakanan shi ma bai haɗa ta da kowa ba kuma yana yi mata ɗawainiya tun tana sakandare gashi yanzu ta gama diploma sautari shi yake biyan kuɗin makarantarta da sayan hand out baya gajiya da bata kuɗin mota zuwa da dawowa ga hidimarsa ta yau da kullum yawancin albashinsa a kanta yake ƙarewa sai yanzu tukunna da aski ya zo gaban goshi ta gama makaranta za a yi mata aure Baba Auwalu sai ya tsalle ya koma gefe ya ce sam shi bai san da maganar Anas ba. Eh, babu ruwansa da Anas ma akwai wanda yayi alƙawari ogansa ne na wajen aiki saboda haka shi kai baiwa Adda tai tai ta fahimtar da shi irin tsawainiyar da Anas ya sha amma ina shi sam ya tubure ya ce babu gudu babu ta da baya sai dai duk abin da za su yi su ce su yi amma aure da oga babu fashi gwada cikin shari'a don kuwa Hadiza ta dage idan ba Anas fa sai dai ta mutu ba ta aure ba ita ma adda ta ce abin da yarsa take so shi take so abu dai ya kice ya cinyewa don kowa ya dage akan ra'ayinsa Baba awalu, har an kawo kuɗin na ina so ya kuma karɓa wato kuɗin tambaya Maryam na kwance da sassafe akan gadonta a ɗakin goggo. Dan bayan ta yi sallah ne ta kwanta. Hayaniyar mutanen gidan su ce ta tashe ta. Sai ta je ta suna zaune a barandar gwaggon. Da baba Auwalu da Adda sai gwaggon. Shi baba Auwalu ne ke magana yana cewa haba goggo. yaya za a in kawo ƴata mijin da na san zan cutar da ita wallahi ba tsoho bane yaro ne karami ko auren faru bai taɓa yi ba mutum ne mai mutunci da kamala dan Allah gwaggwa ki fahimce ni sannan ki fahimtar da sahura tunda ke ta fi cin maganar ki wata ta numfashi sannan ta ce to kai ɗin nan wai menene naka na dagewa sai Hadiza ta auri ogan nan naka. Ga yaron nan ana sharan kirki kaga tsawon lokacin da ya ɗauka yana neman yarinyar nan amma yanzu a sama ka tsoro da wannan maganar. Ai wannan ba, ba fanka bane. da sai saurin cewa ke ma dai ta faɗa goggo. wannan ma ai sai a ce ganin abin duniya ne ya kalli addan ya kofa sannan ya ce ba ganin abin duniya bane baki san irin dambun da makon yaron nan shi da sauran 'yan uwansa suke min bane wani alherin da kike ganin nasu shigo da shi gidan nan in dai ba albashi na bane to su ne suka mai ni gwangwata ce to gaskiyar hura idan ba ganin abin duniyar ba ka bar yarka mana ta auri wanda kake so ko dan samun kwanciyar hankalinta da naka gaba ɗaya. ita kanta uwarta ma hankalinta sai kwanta baba awwal ya haɗi yawon bakin ciki ya rasa ma me sai ce da su can ya dago idanun shi jajir ya kalli gwaggo ya ce ne fa gongo ban ci komai ba akan hadisa kuma babu wani abu da suka bani na a ce idan yau auren nan bai yi ba zan biya su tsabar kyautata min da suke yi ne ba zan taba iya kallon su in ce ba zan ba su ita ba Gwaggwa ta ce to kai da ka dage din ita hadisan ta san yaron ne ko kuwa haka kawai ka ce ka ba su ita ya ƙara gyara zaman sa ce yawa to ke goggo yanzu kika fahimta bari in faɗa miki yadda abin ya faru mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya